en konj je žuti, en parjavi. <laughs> To je žura. Ja. Eti Vinijav, kraj žene, kaj njem jeti platno. Kadar na njej. Odi Vinijav kraj. Vine. Odi, kaj sem Martin Krpan. Odi Vine. Martin Krpan. Odi Vine. Odi Vine. Odi Vine. Vini. Prehem, vini. Ajde, ide ta za vi. Rekel si ti polek, ode ti pa moj, ti si pa to je pa taro, to je pa našo na umi. Kože bi meklen je eno, drugo kembe. <laughs> Ja, ne, ja, ga sem ti tako. Komu je podobna? A ja, Naomi Campbell. Ja. Škaj, <laughs> tako niček je mnogo lepši. Ja, ja. ja. <laughs> Ne, ne. Ajde, Vinko. Dobro, pridno se. Kave, vse imate to vse posnetke? Ja, to je super. Začnemo. Ali izkavaš? Ja, ja. Uh, iz, ka, iz katerih temeljev pravzaprav govorim? Zdaj je dobesedno o temeljih in tako prenesenem pomenu temeljev je zrasla korenika in kdaj in kdo je bil pobudnik. Ja, Temelji so duhovni. Kakorkoli bi rekla, duhovni v smislu eh, ta panonsko-slovansko izročilu kot temelj, ne, agrikulturni temelj, kot temelj v smislu eh, m, politična ekonomija nasproti socialni ekonomiji, se pravi te razlike, ta spostavitev na ravni proti ataomanostva, razumeš, proti tega eh, velik kmet, gazda, eh, Uh, jaz sem prvi val, pa najlepši v mojem selu, sem jaz, kako je že tisto bilo. Ravno v nasprotnem smislu, kako se da te zadeve na občestveni ravni. Torej, Poenta je na tanku v tem socialnem momentu, ne vem, dialoško, pološkem, kako se da na način zadruge, na način kooperative, en človek, en glas, ne da kreativni, kot imamo zdaj te procese ali pa te. Eh, kreativni razred, mi vemo, samo oni, samo ti je treba dati skupaj, oni bodo vse rešili. To je ravno nasprotje, to je naš temelj. Eh, kaj pa, če govorimo čisto konkretno o um, delu, kako je potekal proces vzpostavitve te kmetije, kdaj ste jo kupili, kako ste jo obnovili in tako naprej, pa finančna, finančna sredstva, oziroma ja. finančni vidik me zanima. Ja, finančni vidik vam ti bo razložil Goran ja. Miloševič, on se bolj na finance, jaz sem. Okay preneumen za finance. Jaz bi najraje bil, da bi po uh, Silviju Gezelovsko bilo, razumeš, da ni, eh, ni obresti, ampak plačati je treba ležarino, če imaš na transakcijskem računu. To torej, je ta kontralogika. Ja, drugače pa to uh, občina. Eh, Šalovska občina, oni so nam dali, to je ena gospa Mila Sida, ki je nenadoma umrla in je še bila polna štala živali, in oni so to nekako ven to so prodali, tu je stalo en cajt, en cajt so nekam eh, česali slamo tukaj za kritino. Naslednje leto niso več vedeli, kako in so potem rekli: Evo, kava, što boš ti lahko imel, pa vi delate, pa ne vem, kaj se. In tako smo leta, 4, leta 2004 tukaj počasi začeli z obnovo. Tu je zgorelo to vse, tako da smo mi vse na novo, hišo smo, zdaj ene neke stare slike bi vam lahko pokazali, če bi videli, eh, kako je to izgledalo, ko smo mi prišli sem. In smo potem preko javnih del, za rehabilitacijo, za usposabljanje, smo mi to počasi začeli eh, obnavljati. Potem pa neke projekte, javna dela, pa te programe smo nekako nadaljevali, neke projekte, Evropske socialne sklade, čezmejno sodelovanje. Počasi, počasi vsak projekt je nekaj, je nekaj zraslo, je nekaj prišlo, so silnice pa ne vem, pa stroji, taki pa eh, ne vem, pa zgradbe smo dovršili z nekimi stvarmi. Tako da počasi, počasi je to nastajalo, s tem, da pa smo se zmeraj nekako naslanjali na to naše izročilo. Brez tega izročila to ne gre. Pa mimo teh znanstveno-scientističnih elementov so pomembni, mi moramo prebrati, kaj si misli tak znanstvenik, pa kako. Ampak ne vsega verjeti. Torej, to je naše izhodišče in se raje nekako izkustveno to nekak preizkusiti in potem reči, ja, glej, preko, po tej poti bi pa šlo. Ne. Torej, tu vidim nekaj takega momenta. Ko gledate zdaj nazaj v ta proces, kaj bi vi izpostavili kot to vero in kaj je bila največja spodbuda, oboje me zanima. Ta binarna logika ja. mi ne leži ja. preveč, da, dobro, ne vem, da vidim. Poenostavljam. Ja, ja, ja, saj, ja ne, vem, ne da bi delal iz tega, ne vem, kakšne rompompome. Eh, zdi se mi, da je pomembno, da nekako slediš tistemu nekemu notranjemu vidu, nekemu notranjemu gonu. Ne vem, so bile možnosti, da bi, bil, da bi lahko bil nek raziskovalec, pa znanstvenik, pa ne vem, kaj se. Ampak ne vem zakaj. Enkrat sem se odločil, delal sem na Zavidu za ekonomijo in urbanizem, dobro, malo je neka. Uh, neka, neka taka situacija, bila starši so mi nekaj nenadoma umrli tudi in sem se raje odločil, da grem domov in sem jezdila tista kmetija, ki smo imeli doma, nekako bolj privlačna, kot pa da bi na nekega administratorja ali pa raziskovalca ali nekaj takega igral. Da bi nekaj, nek, poslušam nek notranji glas, kaj pa vem, če to ezoterično rečem. <laughs> ne vem, kaj lahko rečem. Slabosti, ne vem, slabosti, kaj vem, slabosti so nekaj stvari, da vidiš, ali pa napake, slabosti, je tisto, kar te potem spodbuja. Ja, ali to lahko rešim, to slabost. Vsaka slabost človeka nekako spodbuja, da začne migati. Ne. Zdaj se vrnemo za konček današnjemu stanju na Koreniki. Koliko ljudi je tle tu zaposlenih, kaj počnejo? Eh, predvsem me pa zanima še malo ta podjetniški vidik. Ste rekli, da niste prav dobri v številkah, ne? ampak eh, tudi poslanka Črnak Meličeva je povdarila, da če ni podjetništva, potem se to samo od sebe ne stoji. Ne? Ja. Tako da par besed o tem. Ja. Podjetništvo, ne vem, če bi to eh, razumel v tem. Uh, uh, etimološkem smislu, da nekaj človek podzame, da se ne, nečesa loti. Se pravi, podjetništvo se mi zdi, jaz v tem smislu to tudi razumem. In za podjetništvo ne rabiš ti ne vem kak kapital. Tisto, je, tisto, je, tisto so potem mahinacije, ja, polno kapitala, jaz brez finančnih sredstev ne morem nikakor vem, tudi na ravni agrikulture ni bilo, ko je kmet prišel v situacijo, da je moral začeti delati z denarjem. Takrat so kmetije bankrotirale, ko se je bolj zanašal na denar, na kredit, kot pa na tisto, kar je njegova njiva dala. Tukaj se mi zdi, da je bistvena razlika. V tem smislu sem jaz tradicionalist in ne pristanem na to, da je treba razvoj graditi na finančnem sektorju. Ja, investicije, toliko in toliko denarja rabim, če hočem, pa ne vem, kaj se je. Ja, Če hočeš posnemati to, kar dela tam, rabiš. Če se pa ti eh, lotiš zadeve na podjetniški način, bi me ti zdaj vprašala, je pa to, da vidiš, s katerimi endogenimi elementi, možnostmi razvoja pa jaz razpolagam. Kateri so tisti moji naravni viri in drugi, kateri so moji človeški viri. Torej, Vedenje, modrost, ne vem, kaj se tako zdaj reče pa ne vem, kako se ta občestveni socialni kapital, kako bi to imel. Kaj je to tisto, kar mene temeljno določa? In če iz tega delaš, se mi zdi, da je bolj sigurno, kako bi jaz rekel. Čeprav moram reči, da če bi me zdaj Goran Milošević poslušal, bi rekel, je bomo kapa tisti monaši projekti, ne vem, kaj se pa ne vem, kaj bi me kregal. Ne gre se tako, bre. Zagotovo, da so pomembna finančna sredstva in smo mi na eh, mozaiku, so mene vsi na, zavodi, na zavodu za zaposlovanje skregali, pa ta kavaš, pa ta izkoristi vse, pa ta to preveč že dela, ne pa kaj si ti misliš, pa ne moremo vse temu kavašu dati, pa to. Tako da smo preveč, da, da, da, da ne rečem, da smo imeli uvid v to, kje dobiti, katere, kaj se da dobiti, hkrati na tej. Eh, aktivni politiki zaposlovanja na tej ravni, pa potem na drugi ravni, kje se da na kak projekt prijaviti, kako, dobiti, kako priti do kakih sredstev, da na podlagi tega začnemo nekaj. Ampak naša planta, naprimer, recimo razvojnim agencijam ali pa ne vem kaj, je, tisti delajo za predal, mi pa delamo za neke skupine socialne, za neke ljudi, hkrati pa za neke procese, procese ne vem kako bi torej za neko. Iz vsakega projekta so ostali ali stroj, ali, ali, ali, ali, ali znanje, vedenje, ne vem, en program zraven, ali kaj zmeraj je nekaj ostalo. Ne gre to za predal, ne gre to za našo ekipo, ali kako se temu reče. Zmeraj se je to skušalo nekako pobliž. In počasi, počasi se je na ta način oblikovalo to nekaj. In se je na ta način izoblikovalo. Ne vem, bili smo v neki filoci, v lončarski vasi, pa smo šli v tiste pa bili smo tukaj v Krpivniku, smo naredili prvo ekosocialno kmetijo že pred letom 2004. Ampak je župan rekel, da potem moramo, takratni župan je rekel, da moramo plačati najemnino. Sem rekel, pa jaz sem delal, pa kaj ti normalno, kako ti jaz naj plačam najemnino, če sem ti pa jaz delal. On nič ni delal, ampak ja, moj občinski svet tako rekel, ja pa dobro. Te. Ja, in smo opustili. To je dolgo, dolgo stalo prazno, potem so nek šent je malo prišel not, zdaj pa spet imajo neki novi razpis. Tak, tukaj se mi zdi, da je ne vem, neka orientacija, je, neka smer je, potem pa skušam jaz pa s, s kolegi tisto temeljno, kar se mi pa zdi, pa ta socialni moment, ki je, mi ne delamo na ta način, jaz vem, ali pa kreativni razred ve. Dajmo se pogovarjati, kaj bi bilo boljše. In če je naša ta ekipa se krepi, če se krepi to množstvo, multituda bi rekel, negri, ne. To se mi zdi, da je pomembno ker takrat smo mi močni skupaj, smo še le možni, ne vem, kaj je že tista zgodba. Sedem palic imaš, če jih hočeš zlomiti, ali pa vsako posebej, kako bo boljše. Ne. V tem smislu se mi zdi, da je pomembna ta socialna ekonomija napram politični ekonomiji. Ne. Tu so te razlike, ki so in mi te malo uh, smo zanemarili, Facebook smo zanemarili, niti ne tako malo smo jih zanemarili in na tej ravni mi uživamo neka taka vedenja, neko tako modrost, ki se povezuje seveda tudi bistveno za to prekmorsko zemljo, za agrikulturo. Jaz govorim agrikultura kot poezis, ne agrikultura kot agronomija. Gre to, zato so znanstveniki. Dobro, hvala lepa. Ja. <laughs> hvala. hvala.